imomimiz rasul akram qiblimizdir makka haram bayat barduq jihad uchun rabbimiz qil sabit qadam imomimiz rasul akram qiblimizdir makka haram bayat barduq jihad uchun rabbimiz qil sabit qadam sabit qadam imonimiz rasul akram qiblimizdir makka haram beyabardoq jihod uchun Rabbimiz qil sodiq qadam imomimiz rasul akram qiblimizdur makka haram beyabardoq jihod uchun Rabbimiz qil sodiq qadam